mwakoze kuba mwahisemo ibiganiro bya radiyo isanganiro kaze mu makuru mu kirundi yavugwa kuri uno murango agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira bamwe mu bemera yesu kirisitu cyangwa yesu Kristo bo mu burundi bahimbaje umunsi mukuru wa pasika ariko hari abanyagisagara cya bujumbura bavuga ko ushyitse ibiciro by'ibifungwa byaraduze ku masoko ibituma batawuhimbaza neza ishyirahamwe urikombe rirwanya abagiye igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta bivuga ko ritewe impungenge no kubona dosiye ya Ernest Manirumva yahoze ari cegira cy'urongo iryo shirahamwe yarazimiye Manirumva yishwe kuwa cyenda ndamukiza umwaka wa 2009 haraheze imyaka 14 nawe wahoze ari musitanteri wa komine muhuta mu ntara ya Rumongera agatswe kuri wa gatandatu yagizwa kunyuruza amatungo y'igihugu aya nari mu kanya sase muri naho biruko abanyagisagara ah, bavuga abanyagisagara cya bujumbura bamenyesha ko uwo munsi ushyitse bugarijwe n'ubukene badashobora kuronka ibyo bagaburira imiryango yabo bamwe mu baganiriye n'isanganiro basaba leta ko yokora ibiko bishoboye kugira iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa bitandukanye byibonekeza ku masoko rigabanuke wapi urusi pasika ni byo guhendahenda nyene ko ibintu nyene mbona umenga nta kigenda ariko dushima imana ko pasika yabaye nibyo dushimira imana ariko umuceri urazimbye n'ibiharage abana nta muceri mwinshi wo guteka biteka nk'akanusu nyene ko abana nyene ubona nyene bahimbaze pasika ariko nyene twobigenza nta bindi ariko duce dusaba dusanga uko nyene leta yoraba ibiciro vyogabanuka kuko turabuhimbaza ni bukeye bukeshi cyane buhari ubukene turashobora kwirirwa inzara umunsi wose turashobora kugurira umwana igitumbura akirirwa igitumbura utabura nawe umubyeyi wawe ukiri kuko ukaza dusamura ku mugoroba ukaronka ka kanusu k'agaceri canke k'agafu k'akadudu kazimbye ugatsubura twaduharage ubukozi basaba yuko ibiciro by'indya byoyururuka abantu bato bato tukaronka uburyo bwo kuronka narwe igiciro gitoya tugasuma tukaronka ibyo tugaburira abana ibintu birazimbye abana ntibagifungura saa sita turose nyene utwo tudere gutembeza ni ku mugoroba naho nyine yagiye badahaga bakaguma barira mama twongere ababyeyi tukagira intono leta rero nigirira bikini yodufasha abana babeho neza bagira amagara meza twashimye bitwinjirana pasika y'uyu mwaka turayibona mugabo ibintu birazimvye kandi turakenye turanezerewe cyane kubona uwo munsi mukuru wa pasi kushitse turi amahoro dufise ubuzima duhema tukaba twashoboye no kuja gusenga mugabo kabushitse mu gihugu cacu c'u Burundi ibintu bitameze neza bijanye n'ibiciro kugira abantu bashobore kuronka ibyo bafungura bahimbaze uwo munsi mukuru nk'uko twane tuhimbaza kuva kera birasaba ko abantu baronka ibyo bafungura karonka n'akanyobwa ibinyobwa byarabuze bibonetse nabyo usanga bizimbye izo mfungurwa rero zaraduze ku rugero runini cyane ku buryo usanga mu muryango ababyeyi badashobora kuronka ingene bawuhimbaza neza n'abana babo kubera ko ibyankenerwa byose kugira umuntu afungure biri ku biciro birebire amakuru twabateguriye arabandanya ishyirahamwe urikome rwanya abasesagura amatungo abagira iturire n'abasesagura amatungo ya leta arasaba ko idosiye y'urubanza kwa Ernest Maniromba yahoze yicegera cy'uwirongoye yoje habona ivyayo bikabandanya gukurikiranwa mu butungane uwo Ernest Manirumva haize imyaka 10 n'inagandaguwe hari tariki 9 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2009 Gabriel Fili arongoye Oricom avuga ko kino gihe iyo dosi mazi gihe yaratakaye ngo ntiboneka muri sentare ntahinyuzwa akaba aherutse kwandikira urongora iyo sentare amusaba kugira asaba ko iyo dosiye cyo kimwe n'izindi zibiri z'abanywanyi b'iryo shyirahamwe byoja ahabona Ernest Manirumva yagandaguwe bunyamaswa itariki icenda eh, z'ukwezi kwa ndamukiza mu rubanza hanyuma tureza turunguruza urwo rubanza muri sentare ntahinyuzwa Eh, rukaba mbere urwo rubanza rwarahamagawe inshuro zishika kuri zibiri ariko eh, mu nyuma dosiye irabura eh, twararondeye dosiye turabura ntituzi rero iyo dosiye yagiye tuguma turonderesha duhiga dusubira mugabo kugeza n'ino saha dosiye mane rumva ntiraboneka tugaba twagomba gusaba rero ubutungane ko bworondera iyo dosiye tukiyumvira neza yuko iyo dosiye iri ahantu kuko murabona haza harava abahasubira abandi muri senari ntahinyuzwa ah, ni ukuri turasabye ko hojamo ingufu zikwiye kugira ngo iboneke hanyuma urubanza ruhere twese tumenye ingene ibintu byagenze aricyo gituma twagomeje tuboneraho kano kanya ahubwo twibutsa yuko hariho abandi babiri mu ishyirahamwe rikome eh, banyurujwe hari umugwaneza Charlotte yagandaguwe bunyamaswa na wene abanje kunyuruzwa hakaba n'uwitwa Arcade Butoyi yanyurujwe tutazi amakuru yiwe n'amatoya kugeza nino saha ni uwaduserukira eh, mu iby'imanza ingene zimeze murazi ko ibyo byose bigirwa na minisiteri publique tukifuza rero yuko ubutungane bwotubwira ingene ibintu bimeze radiyo isanganiye murambya imwaro igitega karuzi bubanza cibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe amakuru kuri radiyo isanganira arabandanya mu runani bw'amashyirahamwe y'abagendana ubumuga fapphb barasaba ko amategeko yo gufasha uwo mugwi w'abarundi yoja mu ngiro kuko kasiye biza bigomba arongoye urunani arashima ariko ko ayo mategeko amaze kujaho aho ni mu gihe kuri uyu wa mbere igihe igekenezo rya cumi ndamukiza uburundi buca buhimbaza umunsi muzamakungu wahariwe abagenda ubuga ubumuga usanzwe uhimbazwa igigenegezo rya gatatu ukwezi kwa cumi na kabiri kubera imvo izi na ziriya ni ibyifuzo bya nyicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi kubera yipfuje kuba ari muri ibyo bikorwa akaba e, yashimye ko uwo munsi uhimbazwa kuri yirigenekerezo rero turakenguruka cyane ibitari bike bimaze kurangurwa aho twavuga nk'amategeko agenga abagendana ubumuga amaze gushyirwa ku mukono e, n'ayandi mategeko nyine amaze kwandikwa no kwemezwa tugashima kandi ibikorwa bitandukanye bikorerwa abagendana ubumuga haba mu mashyirahamwe haba no mu bigo eh, ndetse hakaba no kwiga imyuga ku bagendana ubumuga leta ikaba ibikora ku mwaka ku mwaka ni ukuvuga ko abagendana ubumuga eh, bararonswa n'ibikoresho kugira ngo babandanye iyo myuga baba bize n'ibyo dushima cyane ku ruhande rw'abagendana ubumuga dushimira leta ariko kandi hariho n'ibyo dusaba leta kugira ngo eh, idufashe ibyo nabyo ni ukuvuga ngo ni yuko ayo mategeko yose uko azarandikwa ko igikumu yoja mu ngiro nta bindi birebire twose aba atari uko ayo mategeko yoja mu ngiro ko agiye mu ngiro niho n'ibyo byose twifuza n'ibyo byose tugenewe abagendana ubumuga biheza bigaca bija mu bikorwa hanyuma ugendana ubumuga akazokwisanga mu mategeko akazokwisanga mu bice byose by'ubuzima bw'igihugu nk'uwundi mwenegihugu wese uwahoze ari musitanteri wa komine muhuta mu ya rumonge ari mu ya parake ya kabezi kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa munani ndamukiza uyu mwaka domitire ntunzwe n'imana yagizwe kunyuza amatungo y'igihugu ni nyuma yo gufatanwa amabati ijana na mirongo itanu mu kazu k'inyuma bita anexe aho yaheruka kugura mu gakungwe muri komine kabezi y'intara ya bujumbura jean pierre misago domitire ntunzwe n'imana yahoze ari musitanteri wa komine muhuta mu ya rumonge yahagaritswe hafi isaha cumi z'umuhingamo wo kuri uyu wa munani ndamukiza turimwo yagizwa kunyuruza amatungo y'Igihugu uwo yahora arongoye komine muhuta yahagaritswe na parike ikukira sentare y'igihugu ya kabezi mu nyuma yo gusakwa n'igipolisi cya komine kabezi kiri kumwe n'intwaro afatanwa amabati ijana na mirongo itanu anyegeje mu kazu k'inyuma y'izindi anekise mu gifaransa mu iparasera yari aherutse kugura mu gakungwe muri komine kabezi y'intara ya bujumbura nk'uko byemezwa n'umuvugizi w'ubushyikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano aho mu kabezi niho amatohoza yimbitse aca abandaniriza kugira ngo ubutungane bukore nk'uko umuvugizi w'ubushyikiranganji mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu abandanya bivuga domitire ntuzwe n'imana akaba yaheruka guhagarikwa mu mabanga yo kurongora komine muhuta y'intara ya rumonge byagirizwa kunyuruza ibikoresho byo kubaka amashure jean pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro ishyirahamwe urikome rwanya bagigiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta rivuga ko ritewe impungenge no kubona dosiye ya Ernest Manirumva yahoze ari cyegira cy'urongo iryo shyirahamwe yarazimiye Manirumva yishyuwe ku wa 9 ndamukiza umwaka wa 2009 imyaka cumi n'ine rero ikaba irangiye